Aztelen untan abiatuko da Euskal Herriko itzulia orotara sei etapa izango ditu, sortzi onta ogeita sortzi kilometro orotara, ogeita bitalde eta eun terorogeita sortzi txerindularik parte hartuko dute, oberenek. Euskal Herriko ogeita bi mendilepo igo beharko dituzte, Julian Eraso, elkarte antolatzailearen presidentearekin mintzatu gira erronka genuen alako baten ona etorri pasatu behar ginela eta garren urte honetan e, derrigortu ingara eta aleginak egin ditugu ona pasatzeko eta azkenean lortu dugu. Ez arazori gabe, baina, bueno, azkenean badakizu e, Frantzian turra da eta turrez aparte mm, poliziak eta atentzio gutxi ematen die beste lasterketei. Baina, bueno, e, gu turran maila berdinean gaude, naiz da, naiz da numerotan desberdinak izan, baina bueno, e, gure partizipazioa ikusi dezuten nolako izango dan, eta eta horre hori kontutan eukitea, ba, atentzio gehiago eukidugu, eh, eta bueno, pentsatzen denik, hain garrantzitsua den jendarmeria eta eh, ziurtasun lana, hori eukiko dugula, eta hori hala lortzen baldin badugu horten, aurten gua pentsatzen dut ez dela azken edizioa izango egoa eta iparraldeak bat egiteko duzu e, tujaren peletoi berdina ukango zinutela, zuek ere? Bueno, e, igual eh? dugu. E, eh, amen gaurko txirrindularitzan eh, dano dakigu daudela, dozena erdi bat, zazpi txirrindulari, mailaz kanpo daudenak, eta hoietatik hiru amen gurekin izango ditugu, laugarrena e, Katalunian ibili da, baina, bueno... Hori, irrikan dago etortzeko, baina kompetentzia handia ikusi duenez, ba, igual horregatik geratu da etorri gabe, baina, bueno, e, eh, txer, datozen txerrendularien maila ez dago zalantzan, eta eta pelotoia e, da turra eta gure karreran berdin berdin berdina. Oin, hortiken kanpo haiek bere beste beste jokaldi bat daukatet, baina baina bestela gu bet ziurtatu behar dugun pelotoia, txerrendulariak, eh, motoristak, eh, kotxeak eta danak, kopuruzera ere et, berdina dira. Eta orduan hemen kanbo eta iparraldean aurten izango dugu mm, beste tur bat. Mm, Itzulia itzuliak itxuliaren, itxuleak ekarriko duen turra. Sei etapa horotara, bi pasako dira eh, kanbo, espeletatik, eh, irun kanbo, nola ikusten duzu, eh, nolako perfila du hor etapa horrek? E, irun kanbo kasua <clears throat> eh, mm, guk iparraldeko laster, oza, errepideak ez ditugu hain ezautzen, baina bueno, e, egin dugu, bigarren e, zirkuitoa dau, lehenengo zirkuitua egin genuenean, e, eta poliziak eta aldatzera o, bi, e, obligatu ginduzten. Eta, bueno, egin dugu beste rekorridoa e, ba, ba, e, kostako herriak e, e, e kenduta mm, barrutik, ezta? Eta, bueno, ez, ez, esan da bezala, e, mendate e, altu altuik ez dago, baina oso rekorrido gogorra da, gora beratzua, eta ez du apurtuko lasterketa, baina dano batera ere igual ez dira iritsiko. Da, bueno, hortiken aparte etorriko dira urrungo etapetan, zailtasun handiagoak eta, bueno, azkenean, azken egunerako, ba, eibarren amaitzen den etapa horretarako, gauzak nahiko estu ibiliko dira eta, bueno, espetakulo polit bat ikusiko dugu. E, hemen eta mundu guztiko e, e tele, telebistaz ikusi daiteken, hemen eta mundu guztiko e, azaleek bere etxean ikusteko moko karrera izango dute.